Bona nit, família. Ara mateix eh, són les 10 de la nit d'aquest 25 de febrer del 2015, en directe des de l'espai de cuina i cultura del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a la 150a edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Trama. arranca el pim-pam-pum amb Can Capablanca a rebentar de gent en aquest canyatapa, aquest 150, aquesta 150a edició especialíssima del programa de música combativa de Radio Trama. Com sempre, en aquestes ocasions començarem presentant a la gent de la taula. A la meva, a la meva dreta tinc el mestre Manolo, el nostre amic i el nostre company de Barberà. Què dius, guapo? Bona nit, penya. Pues aquí estem. Jo personalment molt content d'estar aquí fent 150 programes de música combativa i fer-les aquí al, al casal amb, amb totes vosaltres, fa goig això, eh? Sí, sí, déu nhi està, està patar com diuen al casal. Eh, també a l'altra banda tenim el nostre incombustible, el nostre ineludible, el nostre infatigable mestre Tecles, la Gardela, de Mollerussa, el Boi Millor, de Bellpuig. Què dius, guapo? Què passa, família? Bé, bé, bé. Què tal per aquí? Molta gent, eh, que avui? Seguint en, en aquest cicle, seguim en aquest cicle, en, en aquest cicle, perdó, que, que ha fet l'assemblea de la ràdio, de Radiotrama, eh, cicle que va començar la setmana passada amb, amb la gent de Generació BSO, que vam fer un programazo aquí, que continua avui amb nosaltres i que, i que, i que el proper serà la gent de la Mamba Negra, que s'estrenaran el dia 11, el dia 11 de, de març, si no estic equivocat. Eh, bueno, això, amb el cicle continua i a partir d'ara comença el programa eh, Pim Pam Pum, que per aquelles que no sabeu, és un programa de, de música amb diversos estils, des del hip-hop passant per l'esca, el rap, eh, el hardcore, el punk, el punk rock, etc etc. i que, i que bueno, sempre intentem posar músiques antifeixistes, antiracistes, anticapitalistes, anti, antipatriarcals i, i amb això estem, amb aquestes estem des de fa 150 programes, des del 2009 i, i eh? Em sembla que el primer que comença avui obrint el foc és el, és el Manolo. Avui començo jo, anem a començar tranquil·letes Eh, I porto un tema de, del Chicho Sánchez Ferlosio, que és un tema que va portar l'Ara a l'especial de, de vinils que van fer, però ell va portar una versió de la, de la Sílvia Pérez Cruz, i porto el mític Gallo Rojo Gallo Negro de l'àlbum A Contratiempo del 1978. Per començar tranquil·les, fotem-li canya. Això és, i així comença el Pim Pam Pum. Historia de tres amigos de la dulce libertad se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad se acabaron en la cárcel. No fue por casualidad. aventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad cruzando la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá temblaron los burgueses. No fue por casualidad. Buenaventura Turro, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turro, Ascaso y García Oliver tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Bueno, us, eh, no sé si us heu adonat, però us estaven posant a prova per veure sí. qui realment coneixia el tema de Gallo Rojo, Gallo Negro, <laughs> i al final hem posat Història de tres amigos, i bueno, després hi haurà premis per qui realment sabia quin era el tema, i bueno, ahí va. Molt bé, espectacular per començar el, el Pim Pam Pum. Segueix el programa de música combativa, segueix amb els Sescatxa, aquesta banda de punk rock de Vigo, a Galissa, formada a Novarrio Vigués de Colla el 1991 i dissolta a l'any 2011. És un tema zarrangano que està extret de l'LP eh, Sempre Ceibes del 1996, que s'anomena A por ellos. thank you especialment dedicada al punky del grup, al pollastre, la <laughs> part bonic. Uau, marcant tendències, eh? Clar que sí, clar que sí. Això és el pim-pam i, i posem música d'aquest tipus. <laughs> Cap on caminen? S'ha acabat el mestre Ricky, que dius, Mónica? amb amb què obres foc tu? Vinga, jo vinc per la, eh, des de les ombres per d'un grup que es diu Por la Sombra, de Madrid, i el, <laughs> els, els que ens seguiu i el coneixeu. I res, un tema que vull dedicar a ma germà, el Xavi, que va fer el dia 21 va fer 25 tacos. Se está eh? Sí, sí, sí. sí. A ver si torne aviat de, Granada. ...y no sé si nos estarà escoltant, espero que sí. ...y per ell va aquest tema, es diu Terapia... fom Raperos de maus por la sombra. Navarra, Madrid 2013. Está sonando la guitarra, esto es terapia. Esto es terapia. Esto es terapia. Ni apatía, ni angustia existencial. Nunca fue recomendable ser frío como el metal. Oh. como un retal que ya no sirve esperando un qué tal. Algo vital para los malos recuerdos. Tres de arena, una de cal. Yo no quiero un palco ni un flaco favor. Solo el calor del valor. Voy sin sabor de la victoria. Sigo caminando erguido. Permiso concedido para caer y levantar. Para cantar sin solfeo. Para acabar y sembrar. Para regar por goteo. Cada mago de ilusión en apogeo. Y para sacar de paseo cada intento de deseo. Preso que en museos encerrado Yo empeñado en no rendirme, no me queda otro remedio. Y tú, quita de en medio, esto es terapia, no intentes interpretarlo. Estoy volando como un halcón, creando como un bardo, atacando como el Black Block, viendo la guerra desde mi balcón, aprendiendo a pedir perdón, dejando el orgullo atrás. A veces vivo, a veces cao. En mi caballo de dos ruedas como un cowboy, intentando aprender de los reproches si tu piso con terraza no te abraza por las noches, yo voy a dar caza a cada gota que colmo la taza, cada amenaza que me quiera apretar como tenazas. Voy a dar calabazas a mis ganas de frenar, cueste lo que cueste. Capaz de regular, de fichar como una rapaz en un poste. si todo está perdido, que vengan y lo demuestren que se bajen de ese tren, que se quiten el sombrero. Estoy rapeando en un bolero de José Feliciano, Javito al piano y va, vamos subiendo un falso llano permanente con mis ganas de tirar con lo que venga hacia adelante. Y tú lo llevas claro si me quieres tumbar. Ninguna droga entra en mi cuerpo y así me va genial. Estoy volando en las alturas, me quieren disparar, pero no llevan pistola. Que cada día más productivas las horas. Oh. Cada día más productivas las horas sigo girándole, dando vueltas como una lavadora, aterrizando y despegando sin pedir permiso, intentando alegrar con esto las calles que piso y mi obediencia ni respeto al azar. Nunca fue recomendable ser sumiso y callar. Tragar todo lo que venga no es digno de admiración porque te acabas acostumbrando a comerte el marrón y eso no es normal. Aquí cada uno tiene sus normas. Proyectos van hacia adelante y tal les doy forma. Con el clamor del que recicla una alfombra. Y yo a lo mío, tío, se hace sol por la sombra. Estoy volando, soltando el lastre. ¿Cuántos proyectos ayudaste a construir? ¿Cuántos estropeaste? Acostumbrado a ser un puto desastre. Cosiéndome una sonrisa en la boca como un sastre. Voy soltando lo que tengo en cada canción. Ah buscándome la vida como un gorrión. Vuelo entre buitres que dan vueltas alrededor de mí. Yo y los perros detrás, mejor que no te pillen. Cada vez que me dicen tienes que hacerlo bien, me pregunto si ellos saben lo que es perder el tren. Decidiendo y confundiéndome, saboreando errores, achicando agua de las últimas tormentas. Eh. Organizándome orgullo de ser parte de la gente que vive sin querer obedecer. No tengo prisa por llegar, no es mi pelea. Buscando confianza y un gesto amable entre los ríos de alquitrán y brea. Usando el abrigo de almohada en esos viajes que te hacen crecer y titulado tu salvaje. Eh. no sé lo que ellos ven, no me esfuerzo por ser una persona como el resto, eso no se me da bien. Ah. Javier López al piano, Anso Martínez está en la trompeta. déu nhi Con sabrosura. És el que fem aquí el Pim Pam Pum, no? Una mica de teràpia musical. Cada, bé, bé, bé. cada dijous. Molt guapa, molt guapa, Riqui, la proposta pel Xavi. Espectacular el tema que s'ha tirat. Si, si no us sembla malament, us canviaré un altre cop el, el registre. Posarem Vinga. una, una puncarrada bastant hardcoreta i bona. Són els eh, GDR, Golpe de Ràbia, aquesta banda de hardcore punk de Manresa, tinc un tema que s'anomena No trendeixis, que està estret del seu nou disc, que va sortir el 15 de febrer d'enguany, de, que s'anomena Rompe tota autoritat. I veureu que, que està ben guapa. Pum-li tonyina. de ràbia, benvinguts al Pim Pam Pum. Espectacular inici, espectacular inici amb aquests golpe de ràbia, que era la primera vegada que, que ens feien companyia aquí. Uh, això fa patxoca, penya. O sigui, estic venint al casal que està a reventar, el casal independentista i popular Can Capablanca a reventar amb el canyatapa, que no pari la música, que segueixi la música combativa de la bona, em sembla que ara ens la tira el Manolo. Seguim, és guapo. gran, gran carrada, Isma. Eh... Sí. Tupa la tupa. Mol, molt digna per aquest 150. Jo torno a canviar de, de registre, avui estem així com... Bueno, tu ja mia. Per canviar. I, I porto, porto un tema que és d'un videoclip que, que han fet 16 MCs de, de Mèxic el 2014, eh, que són Mare Advertencia Lírica, eh, Rua Estilo, Lucio La Rua, Mexican Sound System, Banté, Olinka Sound Sisters, Choco Rap de Luz, Wiroman, Manica B, Dauta G, eh, Facto MC, 420 Estilo, Lengua Alerta, MC Locoter, Sista Freedom i Bungalow Duff, i és un tema que Són es diu quants. Protesta. I bueno, si teniu l'oportunitat, veieu el vídeo perquè és brutal. Gaudiu-la. es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. derecho, pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se en este manifiesta. Este mundo de incierto caos, la gente se pregunta derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, de abandones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. en mi tierra las cosas andan duras, lo mismo pasa en Salvador, Brasil, Honduras. Esto no va a parar hasta abolir la dictadura con disfraz de democracia. Ser rebelde es mi cultura. Escucha el ruido de mi pueblo resurgiendo. Se rompe el hilo que nos está conteniendo y combatimos la mentira. El mal gobierno despierta. Juntos unimos la voz para decirte protesta. Protesta más que un derecho, es una obligación. Cuando los medios mienten es porque te asiste la razón. Ni con bombas ni metrallas podrán callar la rabia acumulada que rodea la nación. Es por eso que voy a insistir, es por eso que voy a resistir. Porque todo lo que hoy hagamos o dejemos de hacer formará para mi hermano el desconfiado. el cayó, no procuró, se convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor conocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance. Soy el eco de mi gente, soy el eco de mi que se levanta. busca ya la trascendencia, que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo, en los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos, todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio. Con corazón, con cada colaboración, codo con codo, con todo en conexión, con con la conciencia y con intención. Es la vivencia de la generación, uniendo fuerzas para poder crearlo. Somos uno, vibrando y conectando cada camino que cruza frontera cada guerrero que deja sus huellas. Protesta, esta canción es de protesta, vencer el miedo y unirnos es la propuesta. Protesta, alzar la voz en todos lados, pintar paredes, organizar todos los vecindarios. Protesta, esta poesía es de protesta, las barricadas y las marchas son respuesta. Protesta, hay otro mundo que es posible, la unión es la fuerza y nuestro sueño es invencible. este es el drama de todos los días, es la guerra están contra su propio pueblo. Nuestra indiferencia no va a solucionarlo, hay que manifestarlo. La violencia aquí tiene forma de silencio y si no piensas en gritarlo, aquí nadie va a venir a hacerlo en tu nombre. No importa si eres hombre o mujer, el poder se encuentra dentro de tu ser. Quieren callarnos, pero ya aprendimos a gritar, a protestar y solo fue por la necesidad. ¿Cuál pacifismo? Dime tú cuál no violencia. Aquí la gente se defiende como el mapucha a su tierra. Haz que las calles hablen, que griten, que estallen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate. Que la miseria que nos tienen sometidos va a ser la pólvora que queme sus casas. Unos piden paz, otros buscan guerra, en esta vida. y hazlo a tu modo. En este campo de batalla vamos codo a codo. Somos el contingente interminable de los otros y somos invencibles porque descubrimos que no hay yo sino nosotros. Esta comitiva avanza ni un paso atrás, coloreando va la marcha con tanta diversidad. Es el poder de la palabra que ya no podrán callar, pues mucha sangre fue ofrendada en busca de esta libertad. Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido. que mueren con honor nunca tendrán olvido. Déu-n'hi-do, déu nhi déu déu nhi déu com ens has posat ara mateix. Temazo llarg per, per empassar bé, per disfrutar-ho tranquil·lament. I bueno, protesta. Protesta, déu nhi déu nhi Manolo. Boníssima la proposta, com sempre. Espectacular el mestre Manolo des de Barberà. Segueix el programa de música combativa, segueix el Pim Pam Pum, segueix la 150a edició, seguim a Can Capablanca i ara va el Ricky amb una de les seves. Jo porto un tema zarrangano d'un grup que es diu El Fuego i la Palabra, fan hip-hop punk. Hip-hop punk, eh? Venga. eh? Almenys així es diu el, el disc en qüestió. El tema es diu Oídos sordos i Oídos sordos i ciegos. I bueno, aquesta és una penya d'aquí a Barcelona, però el, el cantant ja, ja, ja podreu escoltar que no, no és d'aquí. no és d'aquí. Crec que és, que és argentí, no, no ho puc assegurar, però ja veureu. Hip-hop de combatiu, llibertari, per la vena. Catem-ho. así como si fuera un bicho raro. Tu ignorancia y tu prejuicio, todo lo raro es malo. Sos tu paria social y seguro que se roba. Y cuando se le acaba, la viejita les roba. se es un vago y ese otro un delincuente. Esas pintas y esos pelos no son de gente decente. Cuando sentarán cabeza y buscarán trabajo, el día que tú y tu mierda se vayan bien al carajo. Y ahora me harás de vos, imbécil amargado. Oveja complacente del patrón y del Estado. Tu vida patética es como una nube gris. Atada de una rutina de la que no puedes salir infeliz nacer, crecer, trabajar y consumir. Eso le llama vivir, solo te queda morir como un gil. Te y vegetas, compras, botas, pagas, rezas, callas. Callar, sus cadenas aceptar, cuestionar si las cosas están bien, si las cosas están mal, te da igual. Aunque te traten como un can, mientras te tiren un hueso para poder chupar en esa puta casa el que llamas comodidad. Y así acepta ser un número más dentro de un rol social. Y día a día, me a y año tras año, repitiendo el engaño de una vida vacía que se va como el agua por el caño. Sos oveja de rebaño que depende de pastores, de civil o de un uniforme que le imponga sus razones, preso de imposiciones, y de sus falsos valores. Amor al trabajo, obediencia a las leyes, respeto a este orden que te mantiene alienado, callado, censurado, vigilado, idiotizado, con el culo sentado, mirando la tele o trabajando a esta farsa aceptando. Y está claro que tu puta ignorancia no es solo tuya, sino que es generalizada, una ceguera colectiva para que aquí no cambie nada, maquillaje a la razón, con mentiras camufladas. sordos y ciegos que señalan con el dedo a los que no quieren ser parte de este juego y patean el tablero apostando por crear por algo justo algo nuevo. donde la libertad no sea una palabra sin un hecho y no este desecho hecho de este sistema de mierda basado en la mentira y el cohecho que manipula los sentimientos y hace que la vida solo sea un mal cuento, un tormento que me roba el aliento, prohíbe mi libertad y persigue lo que siento, defendiendo un bienestar que ni por casualidad se aproxima a mis deseos. No es lo que quiero ni es lo que creo. Por eso y por eso protesto y me expreso Con rabia en la mente y el cuerpo contesto Contra el engaño y contra el sometimiento Hoy no miento cuando digo que este orden está enfermo Y aunque sea poderoso no puede ser eterno Hay que arrancarlo, bajarlo como un cáncer, estirparlo Romper el molde con que el poder fabrica ciudadanos avanzados Aunque su vida no sea más valiosa que una mierda pinchada en un palo Te queda claro, te queda claro, ja, ja, ja somos inmorales porque su moral apesa en este mundo de miseria, la revuelta en nuestra fiesta. Fuera de sus redes hay una vida sin fronteras que hay que recuperar, resistiendo, dando guerra. Bon hip hop combativo, aquí al pim pam pum, letras punyents y músicas combativas. El fuego y la palabra. El fuego y la palabra, ben guapa, ben guapa la proposta de mestre teclas espectacular, al pim pam pum segueix caminando, segueix caminant l'edició 150. Què portes, què portes? Us porto, mireu, jo no m'estaré de romanços, o sigui, d'aquí en endavant o sigui, és que puja el pa i, i fa baixada. Perquè... D'aquí en endavant portes que, bueno... D'aquí en endavant no, no pararem. Ja Mireu, veurà, ja. les primeres que venen són les Bambole di Pezza. Bambole di Pezza, que en italià significa nines de drap. És una banda milanesa de punk rock formada íntegrament per dones, eh, amb la Roxa a les veus, la, la Morgana i la Dani a les guitarres, la Franca al baix i la Aika a la bateria. Abans, de, en aquesta formació, hi havia la, la Micaela Payano, la Miki, que ara està amb, amb el grup No Relax, que també ha sonat en, en aquí, amb el Pim Pam Pum. Porto un tema zarrangano que està extret de l'LP Crash Me, que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, le, le, le. i que s'anomena Rock and Roll. Forse, perché non ci credo che sta per arrivare Wambo, Lady Pezza. Seguim amb més música combativa, segueix el pim-pam-pum. Cap on camina, la família? Pues camina cap a, bueno, pues cap a altre punt carrada. I, I com que hi ha tanta penya aquí i, i perquè juntes som, som la fúria, porto, porto els cop eh, i porto el tema Som la fúria eh, d'un videoclip del 2014 Eh, un tema que ja ha sonat al, al, al Pim Pam Pum, si no, si no m'equivoco, però que, però que avui és un dia que es mereixia sonar aquest tema. I tant, que 150, i, clar que sí. I ahí va, som la fúria. Tonyina, Tonyina! 91.4 de l'FM. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença amb les jornades antifeixistes del 26, 27 i 28 de febrer. El 26 i 27 serà a Can Batlló, hi haurà xerrades, i el 28 serà a la Casa de la Muntanya amb exhibició d'arts marcials i sopar i festeta. El següent acte que portem és el de la trobada de sobiranies organitzada per la Crida Sabadell el dissabte 28 de febrer a les 10 del matí al Centre Cívic de Candeu. Un altre, del, un altre acte dels més suculents serà el que tindrà lloc el diumenge 1 de març, eh, segon aniversari de la Colla Bastonera, amb Correplaça i Popular i la participació de la Colla Bastonera de Sabadell a partir de les 11 a la plaça de la Biblioteca. Més actes de l'agenda, en aquest cas eh, eh, la xerrada presentació del llibre Homes del Bosc, presentació del llibre a càrrec de, de l'autor divendres eh, 6 de març eh, a partir de les 7 de la tarda al Casal Popular i Cultural del Buirac, carrer Torrent 48 de Cerdanyola del Vallès més actes que porta l'agenda. Eh, el següent és el, el, el cicle de ràdio en directe d'aquesta casa, de, de Ràdio Trama, amb Canya Tapa, aquí al Casal, que, que avui fem Fem el, el segon, a la segona part del cicle, va començar la gent del BCO, avui estem nosaltres, al Pim Pam Pum, i el dimecres 11 de març, aquí a les 10, també, La Mamba Negra, estrena de La Mamba Negra, programazo, programazo, música negra a pur vinil. Més actes de l'agenda, aquest diria que ja és el penúltim, jornada de lluita feminista, divendres 13 de març a les 7 i mitja, presentació de la mirada de Michon, eh, guia d'autodefensa feminista, eh, al local de Ripollet, i dissabte 28 de març a la, de 10 a 2, taller d'autodefensa feminista a càrrec de Karin Concle, tot això al local de Ripollet, que és que és, que és el, el carrer... Montoriol número 32. Ah, aquest mateix, merci Riqui. I el darrer acte de l'agenda, diumenge 15 de març, calçotada, tretzena calçotada, perdó, tretzena calçotada popular a Cerdanyola Vallès, diumenge 15 de març, al Parc Cordelles, no us perdeu, a partir de les 12 hi haurà de tot i força, calçots i, i bon ambient. I fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Molt bé, Isma. Bé, segueix el programa, segueix amb més música combativa, ara comença ja a anar cap endavant del tot, o sigui que espereu-vos de lo bo al millor. Pues mira, jo us porto una escaquejada ara que, que, que flipareu una miqueta, va. Són els Skinhead. Oh, oh. m'agraden. Aquests els coneixereu, no, no han sonat aquí encara el Pim Pam Pum, però sí que han sonat un, els Ugly Bastards, que comparteixen un split un disc compartit. Però bueno, en aquest cas porto un, un disc que han fet ells en solitari de l'any 2012, es diu Sueña i Lucha, i us porto un tema homònim, Skyhead. Aquests sempre venen a lo mateix. bona escaquejada, eh? Gran aquesta penya, eh? Guapa, guapa, guapa. Espectacular, es que han casat el cap. M'ha dit el Manolo que sí que hi havien sonat els Skankhead, que els sí? havia portat jo. Jo crec que sí. Sí, que, jo també recordo sí, una vegada que s'han portat. Tema de, bueno, de, de, de l'esplit aquest, no? Que, és que, que estic parlat. tan emocionat amb aquest grup que, que és una nova, un nou descobriment per mi. <laughs> una mina, clar que sí. Molt bé, doncs una altra mina són els Sally Brown, és una banda d'esca, toton i new wave de, de Madrid amb el, amb el Luis, el Lissi, el Pepe, l'Ali, l'Os i el Pablo i el Semi. Eh, és un tema zarrangano, és un himne. Està extret de l'EP dels seus 10 anys, fa 10 anys que toquen aquesta colla. És enamorado de la muerte, penya, gaudiu-la. i fer una, una versió doncs, així escaquejada. Eh? Vaya, vaya temazo aquesta versió dels RIP, molt granisme, eh? Grande, grande, clar que sí. Espectacular, segueix, segueix el pim-pam-pum, segueix amb, amb una mica de problemes de so. Amb uns acoples Com per sempre, allà. perquè per això és el pim-pam, així va, en directe i, i quan no és en directe també. Pues ja està. Ens hem acabat el Manolo amb un altre temazo. I tant, ens anem cap a, cap a Gandia, amb uns ritmes així més electrònics, per dir-ho d'alguna manera, i porto el, el so, aquesta banda oh. que últimament tant oh. ens està tirant el, el pim-pam, i porto un tema que es diu Faena, que és el, que és el bonus track de, del seu únic CD Tempestes venen del sud, i, i ahí va, electrònica. Caviaret. de ser superguai. Premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats. Incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena. El sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres. El Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble. Un veterà de guerra, un tonto en el amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'Ander el millor, sempre perdent el joc de menjar merda. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. De part de qui vens, quants diplomes, quina és la formació que tens, què mos dones? Que pena un expedient tan impecable, tu eres pa mi sols un negoci, estalvis, contra de pràctiques, faena inabarcable, treball infame, salari miserable, paga la pena fer-ho negre al final ells no perden i tu no vas a jubilar-te mai, currículum amunt i avall, desesperança, la cara del que sap que això no avança, quants ells volen convertir-se en un heroi trobant feina. Quants tenen ja la soga al coll? Les ganes de morir-se o matar, equilibrismes. Caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Massa pressió, poca passió, molta rutina, obligacions, poc de jornal, trist i real. Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes. Massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal. ja veieu, avui, mira, m'he tirat a... Estava a casa i dit, bueno, avui no portaré hardcore, jo què sé, vaig a portar això. A mi m'ha semblat una proposta brutal. Està brutal. bé. O sigui, bueno, clar que sí. El... És, un, és un altre rotllo. Mira. Clar que sí. Jo partint la pana aquí al pim-pam-pum, partint la pana a Can Capablanca, <laughs> canviarem de registre segurament, cap I on tant, va I tant, va, va, va, doncs pues mira, no, no gaire lluny perquè ens quedem al País Valencià, porto els Banda Eh, no volia deixar passar l'oportunitat del programa 150 de ficar un, un tema, un clàssicon, no? un... de la vella escola. I tenim els Banda Hachís des del seu disc de l'any 99, 1999, Interesses Creados, wow. un tema que es diu Tiranos, que com a cada poble aquí tenien eh, els bustos i companyia, a cada, a cada lloc en tenen els seus tiranos i que en defensa acaben tots ells. I tant que sí. Canya de la bona. Canya de la bona. Oh, my God. tant de Hatchis que encara no els he vist en directe i... Així és com ens agrada no, no una sé, mica. No sé com, no, no sé com segueixo viu encara. <laughs> Clar que sí. Així és com ens agrada una mica, amb diversitat de músiques i d'estils. També boníssima la proposta que ens ha portat el mestre Tecles. Seguim més que, endavant que, que, encara, ui, seguim aquí, més endavant A veure, a veure què tires, estic, perquè estic això ja aquí. ho vemos. Bé, doncs, d'himne en himne, anem ara amb els Mojiganga, una banda d'escacore de Medellín, a Colòmbia, al Miguel a la bataca, al Jorge al Mauricio al saxo y a la veu, Daniel a la trompeta, a la Natalia al saxo, <laughs> Alejandro a la guitarra, como tocho, saben. Alejandro a la guitarra y a la veu. És un tema zarrángano, tributa a Cortatu, Capuz y el pa, mierda de ciudad. Grande, grande. de ciudad. En la calle, tontos que saludar. Coche se da un cacheo en el portal. Chulos de puta teniendo que aguantar. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Todo este sábado me lo voy a pasar. Privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. No diga nadie. Ya sabemos que es un pataleo gratis. No cambiará nunca esta situación. Siempre lo mismo, mierda de canción. Solo este sábado me lo voy a pasar. Privando en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Solo este sábado me lo voy a pasar. Privando en mi casa. <laughs> I com ens agrada jugar amb la música. Quin festival. Com eh? ens agrada. Espectacular. La versió de Cortatu del Mierda de Ciudad, feta pels Mojiganga. Esperem que aquí al casal us esteu passant la meitat que bé que nosaltres espero que allà on estigueu escoltant-nos en directe o, on, o en el podcast també us ho passeu igual de bé que nosaltres. Molt guapa la versioneta, seguim amb més música combativa, comença a baixar el programa, comença a caure, cap on va? Vinga, jo segueixo, tiro el meu últim tema, no, no abans sense saludar a, a una companya, a una amiga, que ens està escoltant en directe des de Suïssa. eh, no fotis. I, I bueno, una salutació molt gran a la, a la Ivonne i, Ivonne. i al C, que estan allà a Suïssa a 8 sota 0, wow. entre les muntanyes, escoltant el pim-pam-pum. Eh, internacionals. Cuidao, eh? internacional. I jo per marxar eh, porto els Berurier Noir, així ho dic perquè és un grup eh, francès, és un grup de punt de, de París i marxo amb un, amb un himne, que és la China, que és l'himne del moviment insur insurreccional anarquista d'Ucrània, que entre el 1919 i el 1921 va establir el territori lliure sense estat en la zona sud-est d'Ucrània i, i, bueno, i ahir va per totes un himne negra, un himne anarquista des de, des d'Ucrània. Com t'ho curres? Fem litonina. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui enganxa, enganxada de toro, com ha de ser, com és prescriptiu en cada pim-pam-pum. No podia faltar, no podia faltar. Estaven no podia faltar parlant, faltar estaven de bon rotllo aquí al casal, independentista tinc, i popular que encara Tinc tota la meva família adoptiva aquí, aquí a la sala. <laughs> T'ha pillat, t'ha pillat així pillat, una miqueta... Bueno, és, és així, és així, és, és, és tal com eh, el programa. Un plaer. Ja està bé. Bueno, pues això, heu escoltat la, la Magnotxina aquesta, que, que de fet, vull dir, volia dir que, que poca gent coneix eh, aquesta jo no època. Coneixia eh, de bueno, aquesta revolució anarquista de, entre el 1919 eh, i 1921 perquè va ser molt, molt silenciada també per, per, la, per la Unió Soviètica uh -huh. i, bueno, i ahí va. Molt bé, doncs amb, amb, aquesta, amb aquest tema zarrangano del, del mestre Manolo eh, acabarem el programa, acabarem el programa aquesta 150a edició que ha estat tot un plaer, tot un goig tenir-vos a tots i totes aquí. Nosaltres que sempre estem a, al pis de dalt, fumant i bevent. Avui ha sigut tota una experiència estar aquí més, més en societat. Eh, acabarem com sempre amb un parell de temes. No sé si els companys volen, volen afegir coses. Bueno, que, que ha sigut un plaer això de fer els direct, eh, en directe i a més en directe amb, amb tot el públic aquí davant. És, és curiós, eh, està bé. Mm. Una sensació estranya, no? Igualment seguirem, no? Perquè, perquè Radiotrama no para i perquè Radiotrama un tour mm, ai, ai, seguirà d'aquí poc sí. i ai, seguirà ai. del territori, als casals, als anirem Ateneus... A, anirem a l'Atzur, anirem a, a, a, a, al Buirac, a l'Ateneu, anirem al Buirac, anirem a Obriu Pas, anirem a, a la taverna de la Menuda, que no n'hem parlat d'ella, però tenim aquí el mestre Pollastre, que la regenta i que és un lloc per, eh, per anar a fer una, una tapa i una copa ben bona a Cerdanyola. I, i anirem a molts casals i molts ateneus, a Sant Quirze, a Sant Quirze també, i això no s'atura, anirem en format d'un o dos programes i seguirem donant notícies més, més endavant. Ara, com dèiem, s'acaba el programa, s'acaben dos temilles, el primer em sembla que el tires tu, Ricky. Sí, jo per acabar eh, porto un grup que es diu En Vida Cochina des de Madrid, des del seu últim disc Contratiempos del 2014, l'any passat, i porta un tema que es diu Mala patada i que l'he triat perquè just han tret un videoclip oh. i el vaig, el vaig veure i vaig dir, mira, pel pim-pam. Cap a dins? Cap a dins. Molt bé. I el Manolo, ai no, i tu? I tu jo, mira, jo me'n vaig amb, amb el Cidre al Brass aquesta banda de Sant Quintí de, de Mediona, que no venen oh. sols, venen amb una col·laboració espectacular oh. amb l'Àlex d'Inadaptats. Oh. oh. Porto un himne per acabar aquesta 150a edició, porto el Red Skins, versionat per Sidras Brass Band. Esperem que us ho hagueu passat la meitat de bé que nosaltres aquí a la taula, esperem que ens seguiu allà on estigueu i, i ens trobarem ben aviat, segurament, al carrers, a la xarxa. I pels carrers. Aupa i... Salut, penya. Bona nit, salut i revolta. cuando se confunde el baile con el aquelarre y no hay diferencia entre sonrisa o bofetada. De noche en la oscuridad, los fantasmas gritan tu nombre. Es mejor en sin ti que andar del brazo del aire. Como pensamiento de quien nunca dijo nada Fui gota de lluvia resbalando en la ventana. Recital de sordos donde hablaban las miradas. Más duele el silencio que una cuchilla afilada. Y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar. Mientras las brujas arden. Y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar. Mientras las brujas arden. tropezar recordando las pisadas. Hay pasos que llevan a oscuras calles cortadas. Fuiste el hueco en el vacío que dejó el marchar la nada. El defecto, una errata, esa frase inacabada. De noche en la oscuridad ya no hay fantasmas ni se oyen nombres. Es mejor sin ti que andar del brazo del aire. y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar mientras las brujas arden. Y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar mientras las brujas arden. Y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar mientras las brujas arden. Y entre patadas se rompió el cristal. Ahora las gotas pueden bailar.